Bab loro. Kutha panggonane Gusti Yesus miyos mau arane Bethlehem. Dununge ing tanah Yudea. Nalika semono sing jumeneng raja ing tanah Yudea Sang Prabu Herodes. Ing kono ana ahli palintangan sawetara saka tanah wetan padha tega ing kutha Yerusalem. Banjur padha takon, "Ratunipun tiang Yahudi ingkang nembe miyos menika wonten ing pundi?" margi kula sampun sami sumerep lintangipun wonten ing sisih wetan. Lan enggen kula dateng mriki menika sami badhe saos bekti dateng panjenenganipun. Bareng krungu sing mengkono mau Sang Prabu Herodes kaget banget. Semono uga wong sakutha Yerusalem ya padha kaget. Sang Prabu banjur utusan ngumpulake para pengareping imam lan para ulama banjur padha didangu. Sang Kristus kui bakal miyos ana ing endi? Wangsulane sing padha didangu wonten ing kitha Bethlehem ing tanah Yudea. Kados ingkang sampun kaserat dening Nabi mekaten. Kowe kutha Bethlehem ing tanah Yehuda. Kowe babar pisan dudu kutha sing remeh dhewe ing antarane kutha-kutha ing Yehuda. Awit saka ing kowe bakal miyos panuntun kang bakal ngengon umatku Israel. Sawuse oleh katerangan mengkono, Sang Prabu Herodes banjur utusan nimbali para ahli palintangan saka tanah wetan mau kanthi dedemitan. Sang Prabu banjur ndangu kelawan teliti kapan sanyatane lintang oleh wiwit katon. Sawise kuwi para ahli palintangan mau kadawuhan mangkat menyang kutha Betlehem karo diweling mengkene. Padha mangkato, titi priksanen sing teliti bab sang bayi kuwi. Dene yen wis ketemu, enggal padha matura marang aku supaya aku iya bisa mrana saos bekti marang panjenengane. Sawise nampani dawuhe sang Prabu Herodes mau, para ahli palintangan banjur padha mangkat. Sajrone padha mlaku lintang sing maune padha dideleng ana ing wetan kuwi katon meneh. Lintang kuwi ndisiki lakune, banjur mandek ana ing dhuwure patunungane sang bayi. Bareng weruh lintang mau, para ahli palintangan padha bungah banget. Tumuli padha mlebu ing omah lan ing kono padha weruh sang putra karo Maryam ibune. Banjur padha sujud lan nyembah marang sang putra. Sawise mengkono para ahli palintangan mau banjur padha mbukai petine Raja Brana. lan nyaosake pisungsung marang sang bayi arupa mas menyan lan blendok mur nalika mulih para ahli palintangan mau padha ora metu ing dalan sing maune dilewati sebab padha oleh dawuh saka pangeran ing sajrone impen supaya aja padha bali suwan ing ngarsane sang prabu herodes Bareng para ahli palintangan wis padha mangkat. Nuli ana malaikat ing pangeran ngetingal marang Yusuf sajrone impen. Malaikat mau ngandika, "Tangio, sang putra lan ibune padha ungsekno menyang tanah Mesir. Manggono ana ing kono nganti aku aweh weruh marang kowe, awit sang Prabu Herodes bakal goleki sang putra arep disedani." Yusuf tangi Ing bengi kuwi uga banjur nggawa sang putra lan ibune ngungsi menyang tanah Mesir. Banjur padha manggon ana ing kono nganti sasedane sang Prabu Herodes. Mengkono dadine kelakon temenan apa sing wis didhawuhake dening pangeran lantaran nabine mengkene. Saka ing tanah Mesir nggon kuni bali putraku. Sang Prabu Herodes duka banget sebab pirsa yang diapusi dening para ahli palintangan saka ing tanah wetan mau panjenengane banjur dawuh mateni saking bocah lanang ing kutha Bethlehem lan sakiwa tengene sing umure rong taun sapengisor manut petungan wektu sing dikandhakake dening para ahli palintangan mau mengkono dadine kelakon temenan apa sing wis tau dingandikaake dening nabi Yeremia ana swara keprungu ing kutha Roma ya kuwi pasambat lan penangis Rachel nangisi anak-anake lan emoh dilibur awit anak-anake wis padha mati bareng sang prabu Herodes wis sedo mulai pangeran ngetingal meneh marang Yusuf sajrone impen ing tanah Mesir Malaikat mau dawuh tangiyo. Sang bayi lan ibune kawanan bali menyang tanah Israel. Awit wong sing padha ngarah sedane sang bayi wis padha mati. Yusuf tangi, sang bayi lan Maryam banjur digawa bali menyang tanah Israel. Nanging bareng krungu yen pangeran Arkelaus, putrane sang Prabu Herodes, ngentosi ramane jumeneng raja ana ing tanah Yudea. arep mrono Yusuf atine sumelang. Sarehne Yusuf iya tampa dawuh saka pangeran ing sajroning impen. Mulane panjur lunga menyang tanah Galilea. Panjur manggon ing kutha Nasaret. Mengkono dadine kelakon temenan apa sing dingandikaake dening para nabi yen Gusti Yesus bakal kasebut wong Nasaret.